ambao watu wenye akili timamu fala budda an nasifa bihadhihi sifa ili kuingia katika kundi la wale ambao Allah amewasifu kwamba wao ni ulul albabi lazima tuwe na sifa zile ambazo Allah amezitaja ndani ya Qur'ani na hao ulul habab hawawezi kushindwa na mtu yoyote katika watu wa dunia yani katika makafiri watu hao ni chuma cha pua ni watu wazito wasioshindwa na makafiri wowote lakini lazima wawe na sifa maalum ulil albab sifa hizo wakishakuwa nazo tu basi wao wanakuwa na ngome ngome madhubuti ya ushindi wa namna yoyote ushindi katika dunia ushindi katika mambo ya dini na ushindi hata katika mambo ya kidunia yote watakuwa wako juu lakini wawe na sifa hizo ndiyo maana sifa hizi hazikuwekwa katika sura moja amezitawanya Allah ndani ya Qur'ani katika sura tofauti ili waumini ambao wanaisoma Qur'ani yote wapate kuziona sifa hizo neno ulul albab jamu lubbin ni wingi wa neno al-lubb lubb ni kiini kiini ambacho hicho ndiyo kinafanya kazi ya kumfanya mtu aweze kufikiria kiundani sana yani azame katika kufikiria azame katika kuyawaza na kuyafikiria mambo mbalimbali mbali. kuwa na kitu hicho lubb na kikiharibika hicho mtu anakuwa yupo tu binadamu lakini asiyekuwa na mazingatio yoyote anapokuwa kitu chake hicho lub kimesalimika mtu huyo anakuwa na mipango mipango ambayo anaipanga kwanza kwanza anaifikiria kabla ya kuingia kuya, kuipanga mipango hiyo anaifikiria kwanza anafikiria kwanza manufaa yake iwapo ataingia katika jambo hilo kulifanya nini atanufaika na iwapo kwamba ame, ame hakufanikiwa amefeli plan B iwe ni ipi na iwapo amefanikiwa ili mafanikio yake yasije kuharibika afanye nini kwa hiyo hao ni watu maalumu katika dunia nao ni waumini nao ni waislamu ambao wenye akili timamu sana wenye lub wa huwa al nao ni akili ya ndani sana ya kufikiria sana kabisa wahum alladhina yaqiluna anillah nao ni wale ambao wenye kufahamu na kujua kutoka kwa Allah ndani ya Qur'ani wanaiangalia Qur'ani kwa kwa kuizamia kwa kuangalia kwa mazingatio sana dhakarahumullah bihal nuqul hao watu Allah amewataja kwamba ni watu wenye akili wa humul ladhina yanfauna bil nao ni wale ambao wenye kunufaika na wahi kwa maana ya Qur'ani wayafhamuna maani ma anzala Allah na wanafahamu maana ya yale ambayo Allah amekusudia ala ma arada Allah ala muradillah juu ya makusudio aliyokusudia Allah wa muradi rasulillah na wanajua makusudio ya mtume ya Allah yakulu taala Allah anasema katika kutaja baadhi ya sifa zao ni zipi akasema walladhina jitanibuna taghut wale ambao kwanza wane, wenye kujitenga mbali wenye kujiepusha na matawuti nini matawuti ni nani matawuti kullu ma yu'badu min duni llahi fahuwa taghut chochote kwanza chenye kuabudiwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni taghut min andati wa authani wa sanamin wa hajarin ikiwa ni masanamu mawe miti majabali yote ambavyo binadamu wanaviabudia katika dunia hivi basi wao wanajiweka mbali na kuabudia vyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana wao wanamwabudia Allah peke yake na wakisha kujitenga na vyote ambavyo vyenye kuabudiwa kinyume cha Allah haini basi tu wa anabu ila Allah na wanaegemea wananyenyekea moja kwa moja kwa Allah katika kila kitu chao wanamkabidhi Allah kwamba tunamkabidhi Allah jambo hili hizi ni katika sifa ambazo hawazipati wote isipokuwa ulul albab mambo yake yote amkabidhi Allah kwa hiyo ili uingie wewe miongoni mwa kundi la ulul albab uwe tayari kumkabidhi Allah kila jambo lako mkabidhi Allah subhanahu wa ta'ala kila jambo lako kwa maana lolote lile basi mwelekeze Allah hao lahum albushra wana bishara njema sana hao fabashiri ibad wabashirie waja wema akasema akitaja sifa nyingine ulul albab alladhina yastami'una alqawl ni wale ambao wenye kuyasikiliza kwa masikio haya ya kichwani maneno wanayasikiliza maneno mbalimbali halafu wanayachambua wakisha kuyachambua fiyattabi'una ahsanahu wanayafuata kimatendo yale yaliyo mazuri yake duniani kuna sema mengi na watu wanasema mengi ulal albabi hawawi tayari kwa maana kufuata kila chenye kufa chenye kusemwa kila ambacho watu wanakifanya wao hawako katika mkumbo kwamba mkumbo umekuja kwamba watu wanakwenda tu upepo unapokwenda na wao wanakwenda huko huko ulil albabi hawako hivyo wanayasikiliza maneno kisha fayattabi'una ahsana wanayafuata yale yaliyo mazuri zaidi yako mazuri basi yaliyo mazuri zaidi ndiyo ambayo wao wanafuata Allah kasema ulaika alladhina hadahumullah hao ambao wenye kufuata yale yaliyo mazuri zaidi mazuri yako mengi sana yaliyo mazuri zaidi wao wanayafuata hao ndio ambao Allah amewaongoza katika njia yake iliyonyoka wa ulaika na hao wenye kufuata yaliyo mazuri zaidi hao hum ulul albab hao hasa ndio watu wenye akili timamu liktisas neno hum maulamaa wa lugha wanasema niktisasi imekuja kuhusisha hum, hum ulul albab wao hasa ndio watu wenye akili timamu wa min sifatihim na katika sifa zao ulul albab yadhkuruna allaha fi kulli waqtin wanamtaja Allah kila wakati wanamtaja Allah ndio maana utaona hata masahaba walikuwa wakimtaja Allah kila wakati mpaka ndimi zao zikawa zimerutubika zinafanya ubichi ubichi kutokana kumtaja kwao sana Allah wakiogopea pale wanapoingia msalani wanapoingia chooni kwenye kufanya haja wakiogopea wakijitia matambara ili wasije wakaghaflika wakajikuta mpaka chooni wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni wale ambao yadhkuruna Allah fi kulli waqt wanamtaja Allah katika kila wakati wala kulli halin na kwa kila hali hali yoyote ile basi wao wako katika kumtaja Allah ikiwa hali nzuri au hali mbaya wakiwa katika afya au wako katika maradhi wakiwa katika utajiri au katika maskini wakiwa katika hali ya kawaida wanamtaja Allah katika kila hali hao ni ulul albab ingie katika kundi miongoni mwa watu hawa wanamtaja Allah kiaman katika hali ya kwamba wakiwa wamesimama pahala wakuudan wakiwa wamekaa kitako wa ala junubihim hata wakiwa wamelaza mbavu zao katika malalo yao vitanda vyao wamelala basi pia wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika jibu hao ni katika ulul albab kisha Allah kawasifu katika aya nyingine kasema kwamba ulul albab ni wale ambao wenye kuyajua vyema yale ambayo Allah ameyateremsha ndani ya Qur'ani usibakie wewe kama ni muislamu wa kawaida kawaida tu siku zote katika hali yoyote na mambo yoyote lazima ujipangie maneno ya Allah uone yajua yapo basi tafuta msahafu wa Kiswahili basi wa Sheikh Saleh Abdal Al-Farisi wa Kiswahili kama hujui Kiarabu chake basi uwe unajiwekea kuisoma Qur'ani ile halafu tafsiri yake kariri yale maneno yapitie maneno yazingatie maneno yale hakuna hoja kwamba wewe hujui kiarabu tena yokatafsiri ujue kila kitu katika uislamu leo kishaekewa wepesi wake hadithi ishafasiriwa mpaka katika lugha ya Kiswahili usibakie kama mimi sikusoma kwamba nibaki katika hali hii hii hiyo ni katika hali mbaya lazima uyajue maneno ya Allah afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbik alhaq je yule ambaye mwenye kujua mwenye kuyakinisha yale ambayo yaliteremshwa kwako Muhammad kutoka Mola wako yale ambayo wewe Muhammad umeteremshiwa kutoka Allah huyo mtu akayajua alhaq kwamba haya ni maneno ya haki maneno ya kweli lazima ujue hivyo chochote ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemteremshia mtume wake ni kweli tupu hakuna uongo kwa sababu Allah asemi uongo wa man asdaq min Allah qila waman asdaq min Allah haditha nani maneno ya kweli nani maneno mazuri zaidi kuliko Allah subhanahu wa ta'ala aliyoteremshiwa mtume Allah yote ni kweli tupu na mwenyewe anazungumza ukweli wama yantiqu an hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadukwa kaman huwa a'ma hivi mtu kama huyu mwenye kuzingatia na mwenye kujua kwamba yote yaliyotushushiwa mtume ni kweli tupu atakuwa sawa sawa na mtu ambaye ni mbumbu mbumbumbu yani mpofu asiyejua chochote katika Qur'ani na maneno yako inama yatadhakkaru ulul albab maneno kama haya watayazingatia wale ambao wenye akili timamu akawasifu kwenye aya nyingine alladhina yufuna biadillah ulul albabi ni nani vile vile ni wale ambao wenye kutekeleza ahadi za Allah zilizomo ndani ya Qur'ani kila ahadi ya Allah ambayo anakuamrisha wewe muislamu basi hiyo itekeleze wala yankuduna almithaq na wala hawavunji ahadi za Allah na mtume wake hizo hawazivunji hao ni ulul albab hao aqulu أقول قولي هذا واستغفر wa لي ولكم وسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم وهو البر karim ulul albab watu wenye akili timamu lazima ujiingize katika kundi la watu hao usikate tamaa useme ah hao ni watu maalum bwana mimi niko mbali sana nao siwezi kufikia daraja yao wewe ni muislamu wewe ni mu'min Allah akitaka kwa mapenzi yake anaweza akakufikisha katika daraja ya ulul albab tena ukawapita wengi miongoni mwao katika mashekhe na wasomi wakubwa hii dini hakukabidhiwa mtu fulani kwamba hiyo ndio dini yake na kwamba yeye ndio msemaji wa dini hii yoyote katika uislamu mukhlis mwenye ikhlasi mwenye kumwamini Allah akatekeleza amri za Allah akaacha makato zake akajitupa kwa Allah akaukusudia aka Uislamu basi Allah kitaka atamwongoza mtu huyo na kwa maajabu ya Allah anaweza kumfanya kwamba yuko mbali sana amewapita wangu watu wengi sana kabisa Allah anachotaka ni kuelekeza we moyo wako tu kwake yeye kisha kuelekea kwa Allah basi Allah humwelekeza kwake yule ambaye mwenye kunyenyekea الذين يفون بعهد الله وليمباون يكتكلز أهد ذا الله ولا ينقضون الميثاق لولها وفنجي أهد ذا الله نهد ذا اهدي أهد ولزوكيانا ووكواو إسلام أنا زجونغ في زرسان أهد هزو kisha kelezea akaendelea kutaja sifa zao ili waislamu wajipambe na sifa hizi waingie katika albab walladhina yasiluna na wale ambao wanayaunga wanayaunga ma amara Allah bihi ayusala ile ambayo Allah ametoa amri ameamrisha yaungwe basi wanayaunga miongoni mwa hayo ni kuunga watu wa familia ambao wamegombana familia hawaelewani baba haelewani na mwanawe kaka haelewani na ndugu yake hawa hawaelewani na hawa katika familia wametengana akitokezea mtu ambaye atakuwa ni sababu ya kuwaunganisha watu hawa huyu anaingiza moja kwa moja katika ulul albabi vile vile ana sifa hii wale ambao wenye kuyaunganisha yale ambayo Allah ameamrisha yaungwe wayakhshawna rabbahum sifa yao nyingine nao wanamwogopa Mola wao wayakhafuna su alhisab na wanaogopa adhabu mbaya ya kiamani kwamba kiamani adhabu ya Allah ni mbaya na wala hakuna yoyote awezaye kuvumilia adhabu za Allah fama asbarahum ala nari watu wana ngozi za namna gani za kuweza kuvumilia ule moto wa Allah sifa zao nyingine walladhina sabaru ibtighaa wajhi rabbihim na wale ambao wenye kusubiri katika hali ya kutafuta razi za Mola wao wanaudhiwa wantukana wanakerwa ikawa amesubiri mtu ana subira kubwa wale ambao wenye kusubiri subira zao hizo ni kwa ajili ya Allah Mola wao wanasubiri sana wanavumilia sana wanakerwa sana ni mwingi wa kusubiri wa aqamu sala na wakasimamisha ibada ya sala wa amfaku na wakatoa hizi ni katika sifa zao albab na wakatoa mimma razakum yale ambayo Allah amewaruzuku wao mimma razaknahum yale ambayo tumewaruzuku wao sirran wa alania wakatoa kwa siri hakuna mtu anayejua kama mtu huyu nimemsaidia kitu fulani siri kubwa huyu anaingizwa katika ulul albab amewasaidia pengine kuna wanafunzi ameshindwa wanafunzi kulipa fee ya masomo shule au au madrasa au chuo chote au college yote ile na amemsikitikia akamlipia fii yake yote kwa siri kabisa na kumwambia usimtaje huyu anaingizwa moja kwa moja ni katika ulula albab watu wenye akili timamu maana anakwenda kujenga ile generation ya Kiislamu kizazi cha Kiislamu watu wenye wasomi huyu maskini ya Mungu kijana huyu mtoto huyu anafahamu nzuri fahamu nzuri ameshindwa kulipia kwa sababu ya umaskini tu katika katika jamii yao na familia yao maskini yeye akamtoa katika mkwama ule kukwama kule akamtoa akamlipia fi ama kwa hakika amefanya jambo kubwa sana katika maisha haya kumsaidia mtu ambaye anasoma ikiwa ni masomo ya dini au masomo ya dunia kwa ajili ya Allah maana masomo ya dunia hiyo ni kwa ajili ya Allah vile vile wala hayapingwi katika Uislamu kwamba huyu anasoma dunia tu hakuna kupingwa wale wanaopinga ni watu ambao wasifahamu kitu wala tansa nasibaka min ad-dunya wahsin kama ahsana Allah ilaika usisahau nafasi yako katika dunia hii nafanya wema kama Allah alivyokufanyia wewe wema soma sana soma sana dini dunia ukisoma usome kwa malengo kwa maana jamii yako isaidie familia yako saidie nchi yako usaidie kadhalika utoe ujinga kadhalika kadhalika dini hii iwe ni ala dini ya Allah iwe juu wayadrauna anaelezea Allah subhanahu wa ta'ala sifa zao vile vile sifa zao ulul albab wayadrauna bil hasanati sayi'a na wanayaondoa wanayaondoa kwa kutumia mema wanayaondoa maovu ovu haliondoshi kwa maovu maovu hayaondoshi kwa maovu wayadrauna bilhasanati na wanaondoa kwa kutumia mema asayia wanaondoa yale maovu kwa kufanya wema mtu kwa kufanyia ubaya mfanyie wema simlipe ubaya hiyo ni katika akili ya juu sana ulaika annahum uqbadar hao ndio ambao watakaokuwa na mwisho mzuri wa kiamani jannatu adni عقب الدار اكيفسيري جنات عدن ني يا فردوس الاعلى لما خلق الله جنات العدن قال لها تكلم نكوجا كني حديثي وقت الله اليوم بيب يا فردوس اليامبيا ابو نسمشه وي بيب نسمشه قالت قد افلح المؤمنون بيب يكسما ومفعولوا مؤمنين مشوا ايه الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون wale ambao watakoi watakoirithi watakaobakia katika pepo ya firdausi humo wao hawatokaa siku mbili tatu watakaa milele kwa hiyo wale ambao wenye sifa hiyo wenye kuondosha maovu kwa kutumia mema hao watakuwa jannatu adl katika pepo ya firdausi yadkhulunaha wataingia pepo hiyo wakiwa na furaha kisha Allah akasema vile vile faida ya ulul albab faida ya ulul albab lau kama watu wataingia katika sifa hii sifa ni nzuri sana hii faida yake Allah anasema wa man salaha min abaihim na wale ambao wametengenea wamekuwa ni wazuri katika baba zao wazazi wao wazazi wao wamekuwa ni wazuri wa azwajihim na wake zao wa dhurriyatihim na watoto wao faida al-babi kwamba hata wazee mtoto amekuwa ni mwema basi inakuwa ni sababu baba yake au mama yake watu wake wa juu wote wanitengenea wa azwajihim na faida yake nyingine hata wake zao vile vile wanatengenea wa dhurriyatihim na vizazi vyao hizi sifa akiwa nazo waislamu maana yake hii ni miji yenye nuru kubwa sana ina mwanga mkubwa walmalaikatu isitoshe watu wa kiamani malaika wataingia yadkhuluna alaihim fi kulli babin malaika wataingia katika pepo zao watu hao katika kila mlango malaika wanaingia katika pepo ya watu hao ulul albab ambao wameingia na baba zao mama zao watoto wao vizazi vyao familia zao wao ni watu wenye akili yao wameingia katika pepo malaika wataingia baada ya kuingizwa watu wao katika pepo malaika wataingia katika pepo hiyo kwa jambo maalum nini wanamwambia salamun alaykum bima sabartum fanima uqbad dar salamun alaykum tunakutoleni amani tunakutakieni amani amani iwe juu yenu enyi mababa enyi watoto enyi wake amani ya Allah iwe juu yenu mbiba sabartum kwa kule kusubiri kwenu katika maisha ya dunia faniima ukbadar uzuru lioje wa mwisho mwema wapata watu ambao ulul albab allahumma ja'alna min ahli ulul albab اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم